Biarritzeko Eskola Zerbitzuko Misio Karguduna gaurko nagurzen dugu Vivian Iturzari. Egunon? Egunon, Pampi, egunon entzuleak. Eta azteko, kasetaz besta famatua ipatu behar daukuzu? Bai, hori da, bestan uh, ikusiko dugu uh, eh, aligar kasetaz bestan, beraz. Diadani joan den hilabeteko kronikan eh, aipatu nizuen, baina ja, egitaraua zehatzagoa definitua izan da behonen berri uh, eh, eman nahiko nizueke. Eh, Kasetaz erriska eldu zaigu Euskaldunen kostara, eta momentua izanen da bertako amarnaka bodega eta jatetxeetan ongi pasatzeko, eta aldi berean eh, kostaleko tokirik ederenetako batez gozatzeko, belaunaldien arteko besta goxo batean. Irikia izanen da ekainaren ogoita seitik ustailaren lehenera, uh, eh, asterko ostiralera, eh, zazpietatik goizeko orren bat laurden guti arte, eta asteburuan larun bat eta egandearekin eguarditaik uh, eh, goizeko horren bat uh, laurden guti arte. Aperitifaten horrean edo egunero zazpiak eta eritatik goiti musika animazioak izanen dira, gauero estiru, desberdin bat izanen da, blues, jazz, latino, gypsy, rock, surf giro eta eta abar. Beraz, informazio gehiago nahi duten entzat, uh, John Berda, um, webgunerat informazio guziak handaitira. Lasterketa bat ere aipatu behar diguzu La Biarroz deitzen dena. Bai, La Biarroz, uh, eh, eh, kontra den uh, lasterketa bat da. Uztailaren lehenean uh, iraganen da. Mila bosteun bat emazte diaturri eta adin guztietatik batuko dira, 6 kilometroko lasterketa baten egiteko. Elkartasun lasterketa hau euneko eh, eunez femininoa da. Beretako kurrika egiteaz gain, eh, mindiziaren kontra borokatzen diren hainbat elkarte entzat, etekinak ere uh, ekartzen ahal dira. Izen emaiteak orendik ez dira gakotuak, badira uino lekuak, uh, afogeia goren labia roaz urez dio behar da. Eta udako, erakusketa bat ere belovin izanen da. Bai, biarritz mila bedelatzi lehunta emezortzi, bi mila emezortzi uh, erakusketa. Picassoren inguruan uh, izanen da zenta mila bederatziluntza emeritziko udan, uh, Picasso eta bere eh, Olga, Eruxer Baletak eh, kampainako dantzaria, uh, biarritzenat uh, etorri ziren, beren eztei uh, egiterat. Eta egonaldi hortan, uh, lebeinez uh, kuadro famatua margotu zuen, uh, fresk de la mimoz de re etxean eta eh, beste hainbat margo eh, ere eh, eta marazki egin zituen uh, biarritzen. hortaz aparte, aurten Euskal Herriko artean goi mailako eskolak hamar urte betetzen ditu. Aldi berean, Pablo picasso lebeinozen, uh, obraren egun urteak. Eta hortaz, erakusketa honek lotura sortu nahi du, eh, margolan ezagun horren eh, dimentsio historiko eta emozionararen eh, artean, eta ere gaur egungo anistasunaren artean. Azken hau zenbait uh, artista ondiren obrekin erakutsiko gila, Daniel Buren, Annette Messager, Pascal Concer, Hervé Dierosa eta beste hainbat, bat, bi gaiaren uh, arteko ustekabeko topaketa da, bi goeren uh, eh, artekoa, zainetan batak besteari erantzuten dion, kontra egiten dion, eta biak erakite bizigarri batean eh, argitzen diren. Egunero edekia izanen da ustalelen zazpitik goiti, irailaren uh, goita amara arte, eta uh, biarritzeko idiko uh, kultura zerbitzuak du antolatzen. Udan beti eta biarritzen festival berri bat izanen da. Bai, aurten izanen da lehen edizioa, eh, irue gunez eh, idaganen da, udan du izena, usteailaren ogoietiko goita bidat idaganen da, pop festival bat izanen da, zite delozean gunean eta miladi eh, ondartzan, programazio ideki bat eskainiko digu, artista gazte eta berriak eta ere artista konfirmatu batzuekin zuekin bate datuz, artista frantsesak eta nazioartekoak kizanen dira, besteak beste Fenix, Etienne Dao, Cigarette After Sex, Juliette Amar Armanet, uh, Lompal eta Bar. Uh, egunez euh, miladin uh, bat ere euh, euh, antolatua izanen da, nun uh, surf eta tokiko musiken uh, kolektiboak ere agerian emanak izanen dira, eta erriska hortarat uh, joaiteko sartzea urririk da udan ere ostegunez hau usaiako itzorduetan itsasoko baratzeko ostegunak izanen dira. Bai, agorideko eh, ostegun uh, guziz, arratseko uh, zazpietatik goiti, uh, eh, ondartzatik sartzean uh, iluna barra arte, lagunen artean edo familian uh, joaiteko. Udako itzordu polit bat uh, eskainia uh, izanen zaigu beraz uh, aste guziz. Urridik, uh, artista desberdinak ikusteko parada izanen da. Zuzenezko konzertuak, bikote akustikoak, zirkoa, dansa, projekzioak uh, ikuskizun uh, desberdinak. Uh, dena, zite de inguruan den baratzean. Zesta punta ere aipatu behar diguzu? Bai, eh, hor uh, ere, udaguziz, zesta puntako diokalari oberenak biarritzen alkartzen eh, dira, de tradizioak nahi duen bezala, aurten ere eh, hor uh, dira, gandor txapelketa ospetsuan, hastelean eta hastezken ero uh, partidak izanen dira, jaialaien eta finala gorilaren ogoita bian programatua da. Eta azken gaia, ez dakit amets egiteko dena, ez edo eh, amets gaiztuen egiteko akuarioak proposatzen baitu uh, marrazoekin lo egitea? Eta bai, gai ala ez, ogoi marrazoekin lo egiteko. <laughs> lortuko zenuken ez zuk. Ez uretan, eh? eh ez <laughs> ez hor diustuki da akuarioaren parean, hor beraz ikusiko dira uh, marrazoak haiekin haien ondo ondoan izaiteko parada da baina uh, biztan dena ez da uretan uh, lo eginen. Uztailaren uh, seian iraganen da hostilal ez, biarritzoko akuarioak gau oso bat marrazoen onduan pasatzea uh, posibilitatea emaiten du. Beraz, ugoi bat marrazo dauden akuarioaren parean uh, eh, arratxean izanen dira inbat animazio eta eh, bertan uh, loegin eta biarra muñan ekipa teknikoarekin ere bisita berezi bat iten alko da marra zuen urmaelan. Mena zinteresatuak zaretenek, be izena eman, pijama lozakoa eta garbi zorua presta. Ebe ala, aurtengo sasoinunen bukatzeko zinituen berriak? Hori da. Ea, udan profitatuko duzun, iguzki ederuntaz. Hala, eta berriz ilailan eh, forman ezaiteko berriz hasteko. Hori da, eh? beltsa, bena botza findua eta prest <laughs> espero, eh? Agian. Bo, mire esker Vivian iturzari hasteko? Mire esker zuri. Eta udan pasa. Berdin.